tarafidan bo'lgan vahiyni yetkazishlikda malomatchini malomatidan qo'rqmadilar har qanday moli davlat bilan aldanishmadilar har qanday azob uqubat bilan aldanishmadilar shu olloh tarafidan bo'lgan vahiyning haq ekanligida biror bir lahza shak shubha qilishmadilar shu vahiyni yetkazishlik ularning asosiy va birdan bir vazifalari ekanligini bilishdilar bu vahiyni yetkazishlikda takror aytamiz biror xalq bilan murosa qilmadilar mana shu payg'ambarlar moli davlat meros qo'yib ketmadi yo katta bir qasrlar meros qilib qo'yib ketmadi yoyinki sir avlod bo'lib farzandlarim sizlarga mana bu yo'llanma deb avlodlari bilan faxrlanishmadilar biror bir dunyo kimsalari faxrlanadigan bir narsa bilan faxrlanishmadilar va shu narsani qo'yib ketganliklari buni xalqqa e'lon qilmadilar ammo doim alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan vahiyni meros qo'yib ketayotganliklarini o'zlarining ummatlarini ogohlantirdilar risolat bashariyatning go'yoki tug'ilgan davri ijtimoiy go'daklik bosqichidan kamolot bosqichiga yetdi bu kamolot bosqichiga yetgan davr rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlari bo'ldi shu davrda endi bashariyat ijtimoiy go'daylikdan kamolot yoshiga yetgandan keyin alloh subhanahu va taolo komil dinini jo'natdi dinini komil qildi u avvalgi dinlarning asllariga qo'shimcha bo'lgani yo'q ya'ni tarmoqlariga bo'lgan qo'shimcha avvalgi jo'natilingan dinning noqis deb aytishligimiz to'g'ri bo'lmasa kerak balki odamlarning nuqsonlariga muvofiq yo'l edi deb tushunmoqligimiz kerak endi insonlarning nuqsonlik ko'tarilgandan keyin komil manhaj keldi alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning oxirgisi muhammad alayhissalomni jo'natdi va o'zining kalomida اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا bugungi kunda sizlarga dininglarni komil qildim islomni sizlarga din bo'lishligini ixtiyor qildim deb o'zining kalomida yod qildi demak mo'minlarning e'tiqodi muhammad alayhissalomning yigirma uch yilgi risolat davrida din barkamol bo'ldi biror bir nuqson qolmadi balki tamomiy komil suratda din shakllandi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu oyat nozil bo'lganda ashoblarning mana donolari abu bakr roziyallohu anhu yig'ladilar chunki hammalari bu cholni nima yig'latyapti ekan bu dinni komilligidan xabar eshitsa bu chol yig'layapti deyishganlarda u kishi aytdilarki bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotidan darak beradi bu oyat u kishi dinni komil qilishlik uchun payg'ambar bo'lganlar u kishi vazifalarni o'taganliklariga ishora bo'lyapti endi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan firoqlik davri kelganligini bildiryapti deb o'zlarining haqiqiy bir tushunganlarini bildirdilar agar bir kishi dinga bir narsani qo'shayotgan bo'lsa shu odamning dindan bir narsani olib tashlaganligidan farqi yo'qdir birodarlar yaxshi niyat bilan bir narsa qo'shayotgan odam dindan bir narsani olib tashlayotganligidan farqi yo'q albatta niyati yaxshiligi bilanligini aytyapmiz niyati yomon bilan bo'lganlik maqsadida qo'shgan odam u kofir bo'ladi shuning uchun biz hozirgi darsimizda biz shu bid'at to'g'risida bir to'xtalib o'tmoqchimiz so'zimizning mavzusi bid'atga kelib to'xtadi bid'at nima bid'atning lug'atdagi ma'nosi yuqorida ilgari o'tmagan narsani ixtiro qilish degani lug'aviy ma'nosi qur'oni karimda alloh subhanahu va taoloni badius samavati val ard deb yod qilingan ya'ni koinot yerni misol ilgarigi misolsiz qilib yaratuvchidir koinot yerni hech ilgari bir misoli o'tmaganki shu misoli yo'q darajada yaratuvchi lug'aviy ma'nosi misoli yo'q darajada bo'lgan bir yangi narsani yaratuvchi ma'nosidadir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo rusul ayting men payg'ambarlardan bir alloh subhanahu va taolodan risolatni olib kelgan kishining yangisi emasman birinchisi emasman deng degan ma'no ya'ni men risolatni menga muncha taajjublanasizlar deng xalqlarga men risolatni olloh tarafidan bandalarga yangi birinchi olib keluvchi emasman mendan ilgarigi payg'ambarlar ham risolatni alloh subhanahu va taolo tarafidan olib keldi deyiladi ya'ni ilgari bo'lmagan narsani ixtiro qildi degan demak lug'aviy ma'nosida bidatning ixtiro ma'nosi bor istilohiy ma'nosi bo'lsa istilohiy ma'nosi dinda bo'lmagan narsani din deb olib kelishlik olloh rasuli tarafidan kitobi sunnatda sobit bo'lmagan sahobalar kitobi sunnatni eng tushunuvchi zotlar tobeinlar kitobi sunnatni eng tushunuvchi zotlar shular tarafidan kitobi sunnatdan biror bir misol olib kelishmagan narsani ixtiro qilishlik shuni savob bo'ladi deb yaxshi niyat bilan ixtiro qilishlikni bid'at deymiz bid'at ikki qism bo'ladi ya'ni ixtiro qilishlik odatlarda ixtiro qilishlik mumkin va ibodatlarda ixtiro qilishlik mumkin bu odatlarda ixtiro qilishlik muboh narsadir biror bir odatda buni din deb emas bir odatiy narsani ixtiro qilishlik bu mumkin bo'lgan narsadir ammo dinda ixtiro qilishlik bu din deb ya'ni buni qilsa savob bo'ladi bu narsani tark qilsa gunoh bo'ladigan narsani din deymiz dinda ixtiro qilishlik bu haromdir chunki din dindagi asl tavqifiydir ya'ni olloh rasulining so'ziga bog'liq bo'lgan masaladir rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'l bo'lmagandan keyin bu narsani biz bid'at deymiz bundagi asos Man amrina ma minhu Ba'zi rivoyatlarda man amila amalan alayhi amruna Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyatlari avvalgi hadis sharif muttafaqun alayh keyingi rivoyatda keltirilgan narsa imom muslimning jomi sahiylarida keltirilgan ya'ni bizni yo'limizda bu dinimizda bo'lmagan narsani kim paydo qilgan bo'lsa bu narsa mardud o'z Öz o'zidan bu rad qilingan narsa dindagi bid'at bu ham ikki turli bo'ladi ba'zilari bid'ati qavliyayi e'tiqodiyya. ya'ni e'tiqodga taalluqli bo'lgan bid'atlar masalan matazilalar rofizalar va juhamiya toifalarining e'tiqodotda olib kirgan fikrlari bular hammasi bid'atdir xullas 72 firqa tarafidan e'tiqodiy so'zlarni olib kirilingan so'zlar hammasi bid'atdir ya'ni dindagi bu ixtirodir olloh rasuli tarafidan bizga bunday e'tiqodotlar kelmagan ikkinchisi ibodatlardagi bidat olloh rasuli tarafidan tuzilmagan bir ibodatni ixtiro qilishlik bu bidatdir birodarlar Birinchi turi, ya'ni ibodatning asli. Birinchi turi biz hali aytib o'tganimizdek, e'tiqodiy masalaga taalluqli bo'lgan narsalar. Shariatda asos bo'lmagan narsalarni paydo qilishlik. Masalan, biz birinchisida aytdikki, tubdan o'zi asli dinda yo'q bo'lgan narsani paydo qilishlik. Avvalgi turini uni ham ikki qismga bo'lamiz ya'ni ba'zi narsalarda bid'atlarda dinda asos bo'lmaydi ya'ni Alloh rasuli tarafidan buni aytilmagan inson tarafidan to'qilgan xolos ba'zi bid'atning turlari borki asl boru unga qo'shib qo'yilgan mana bu bid'atning ikki turini bilmoqligimiz kerak masalan bir kishi mashru bo'lmagan namozni paydo qildi yoki aslida mashru bo'lmagan ro'zani paydo qildi yoki shariatda mashru bo'lmagan bir idni paydo qildi bir bayram id tashkil qildi mana bu bid'atning islomda mutlaqo asli bo'lmagan bid'atdir bu besh vaqt namoz tahorat qilganimizda ikki rakat namoz o'qish masjidga kirganimizda ikki rakat namoz o'qish va hokazo ozon bilan takbirni o'rtasida ikki rakat namoz o'qishni xohlaganga bu narsalar va hokazo shunga o'xshagan amallar borki shariatda asosi bor shunaqa asosi bo'lgan amallarni qo'yib o'zicha boshqa narsani paydo qilsa boshqa namozni paydo qilishlik bu bid'atdir chunki dinda asli yo'q avvalgi hali Eidga ham to'xtalib o'taylik. Islomda mashru bo'lgan Eid, Eid Ramazon va Eid Qurbon. Va har haftada juma Eidi. Mo'min odamning ikkita bir yilda keladigan Eidi bor va hamda har haftada keladigan juma Eidi bor. Bundan boshqa Eidni tashkil qilishlik shariatda yo'q. Biror bir sahobalar qilgan emas, tobeinlar qilmagan bu narsa dinda asli yo'q bid'atga kiradi ikkinchi turi bo'lsa shar'iy ibodat bor masalan 4 rakat namoz o'qish shom namozini uch rakat o'qishlik ertalabki namozni 2 rakat o'qishlik va hokazo bizda mashru bo'lgan ibodat bor shu ibodatni yaxshi niyat bilan to'rt rakatni men bir olti rakat yo besh rakat qilib o'qiy desa bu bid'atning ikkinchi turidir yaxshi niyat bilan har rakatiga shuncha savob bo'lsa men shu narsani besh marta besh rakat qilsam menga savob yana ko'payadi degan niyatda qilinishlik bu bid'atdir bu bid'at agar namozda shunga qo'shilsa oshkor bo'lib qoladida bu narsa hamma bid'at deyishligini hamma yaxshi tushunyapti hozir lekin ba'zi amallar borki bunga qo'shilgani sunnatroq shaklda bo'ladi-da, buni bid'atligini aytilsa ham qabul qilmasdan bu nima uchun bunday bid'at bo'lar ekan savob bo'laveradi deydi masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahoratni ta'lim berganlarida bir marta yuvib har bir a'zolarni bir marta yuvib tahorat qildilarda bu bir tahoratki alloh subhanahu va taolo shu tahoratsiz ibodatni qabul qilmaydigan tahorat dedilar va ikki martadan yuvdilarda bu ham tahorat dedilar uchinchi tahorat qilib uch martadan yuvdilarda bu meni tahoratim dedilar demak sunnat uch marta yuvishlik shariat islomiya shu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari bilan bizga ko'rsatdi shunday o'rin bo'lishligi mumkinki bir marta yuvishlikka yetadigan suv bor agar a'zoyingizni bir marta yuvsangiz shu narsa suv yetadi ammo uch martaga yetmaydi shu vaqtda tayammum qilishlik mumkin emas bir martadan yuvib tahorat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalaridan mana bunday o'rinda foydalanish kerak endi bir kishi suv nihoyatda serob joyda turibman deb to'rt marta yuvsa bu bidat Shunda aytmaydiki, to'rt marta yuvganda niyatim men tozaroq qilib yuvish edi desa, shu tozaroq qilib yuvishlik niyatida bo'lgan shu ishi bid'at deyiladi. Shuning uchun ulamolar bid'atdan shunday ehtiyot bo'lishganlarki, tahorat qilinayotgan vaqtda insonga shubha bo'lsaki, ikki marta yuvdimmi, uch marta yuvdimmi degan shubha paydo bo'lib qolsa, shunda uch marta yuvgan shak bo'lganda uch marta yuvganga hukm qilib tashlaversin mayli ikki marta yuvilib qolsa ham chunki uch marta yuvgan bo'lsa bir marta yuvishlik bilan to'rt marta uni bidat bo'lib qoladi deyishganlar ikki marta yuvsa bidat bo'lmaydi bidatdan shu darajada ehtiyot bo'lishganlar ba'zi bir kimsalar aytishligi mumkinki bunchalik hozirgi vaqtda bunchalik keraksiz bo'lgan bu masala bu deb qolishligi mumkin lekin musulmon kishi o'zining Alloh rasuli tarafidan buyurilgan buyruqlardagi muqayyadligi shu darajadagi bo'lgandagina u haqiqiy musulmon bo'lib kelajakda bunday musulmonlardan tashkil topgan jamiyat pokiza jamiyat bo'ladi u xohlagan narsasini qilib yuradigan jamiyat u fasod jamiyat bo'ladi o'zining har bir hukmiga muqayyat bo'lishlikdan voz kechgan jamiyat u chirigan taxtalardan hammasi jamlanganda mustahkamlikka aylanadi degan botil falsafadan boshqa narsa emas chirigan taxtalardan qayiqni yasayveraylik keyin bu qayiq nihoyatda yaxshi suzadigan bo'ladi deyishlikdan boshqa narsa emas bo'rilar hammasi to'planganda cho'pon bo'lga aylanadi deyishlikdan boshqa falsafa emas bu bitta bo'ri turganda o'zi cho'pon bo'ladi lekin ko'pchilik bo'lganda hammasi cho'pon bo'lib ketaveradi degandan boshqa falsafa emas shuning uchun har bir shariatning buyrug'ida muqayyat bo'lmoqligi kerak ashoblar jihoddagi mag'lubiyatlarini bir marta o'zlari misvotga bee'tibor bo'lganliklaridan deb olloh bizga zafar bermadi deyishganlar shu darajada Allohning hukmiga muqayyat bo'lishlikka har bir musulmon o'ziga e'tibor bermoqli kerak. Ana shulardan shu jamlangan jamiyat bo'lmoqligi kerak. Uchinchi bid'atning yana turi hozirgiga qo'shsak ham bo'ladi, ibodatlarda tashdid, qattiqchilik. Bu ham bid'atdir. Ya'ni nihoyatda har bir ibodatni nafsga zo'r keladigan darajada qilishlik. Masalan, umrbod roza tutishlik. Bu bid'atdir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buni qilmaganlar, balki umrbod roza tutishlikdan qaytarganlar desilgan bo'ladi. afzali siyom siyomi Davud dedilar. Ro'zalarning eng afzali Davud alayhisalom ro'zalari. Ya'ni bir kun ro'za tutadilar, bir kun iftor qiladilar. Chunki ro'za tutilavergandan keyin insonga ovqat yeyishlik nafsga malol keladigan aylanadi. insonni o'zini tarbiyasiga zid bo'ladi undan tashqari jasadning haqqini o'tamaslik bo'lib qoladi bizni jasadimiz biz o'zimiz uchun ham omonat farzandlarimiz uchun ham omonat har bir haq bu jasadimizda jamiyatdagi musulmonlarning haqlari bor mana bu haqlarni o'tashlik uchun bu jasadni o'ziga xos bir tarbiya qilmoqlik kerak bu tashdid bari nasoro yahudlardan qolgan ish xususan nasorolarda ular haddidan oshishlik bilan zalolatga ketdi alloh subhanahu va taolo mo'minlarni man qildiki ya ahlalki mo'minlarga qur'oni karimda ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum dininglarda g'ulu ketmanglar dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hammamizga ma'lum uchta tashdidda bittalari umrbod ro'za tutaman deb bittalari kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilaman deb bittalari mutlaqo turmush qilmayman degan odamlarga juda qattiq so'z bilan meni yo'lim emas bu kim meni yo'lim turmush ham qilaman va men ro'za ham tutaman iftor ham qilaman va hamda bu kechqurun uxlayman ham bebarham bo'laman meni yo'lim shu meni yo'limdan bosh tortadigan odam mendan emas dedilar shuning uchun ko'proq bid'at tashdid orqasidan keladi birodarlar ko'proq ibodat qilay degan fikr bilan odam bid'atga kirib qoladi ba'zi vaqtlarni ibodatga xoslab qo'yishlik mana bu bid'atning turi bittasi shariat shu xoslamagan masalan shabon kunini Sha'ban Ramazon oyidan ilgariga oy Barot kechasi deyshadilar, Barot kechasi deb aytiladi. Sha'ban oyini 15-kunida aytaylik shu kunni kechasi va kunduzisini ro'za yu kechqurunni butun ibodatga xoslash. Alloh Rasuli tarafidan bizga bu kunni xoslangan yo'q, birodarlar. Bir tarafdan olsangiz, aslida nafr ro'za tutishlik savob. kechqurunda bedor bo'lib ibodat qilishlik savob lekin bir kunni xoslab turib shunday qilishlik bu shariatda yo'qdir birodarlar inson bid'atga mana bunday yo'llar bilan tushib qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bid'atning hamma turidan qaytardilar إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أبو داود والترمذي رواية لنا dinda yangi paydo qilingan narsalardan chetlaninglar har bir paydo qilingan narsa bid'at har bir bid'at zalolatdir dedilar Shunda bir narsaga to'xtalib o'tishimiz kerakki bid'atni bid'ati hasanaga va sayyi'aga burishlik bu xatodan kelib chiqqandir darsimiz avvalda aytdikki odatda paydo qilingan narsalar bid'at deyilmaydi birodarlar ba'zi kishilar hamma narsani bid'at yangiliklarni bid'at deyishadilar rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida bo'lmagan deyishadilar masalan elakni bid'at rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida elak ishlatilmagan deyishadilar bu kalima bid'at ma'nosini mutlaqo tushunmaslik bir odam elakni ishlatayotganda aytadimiki kim shu elak unda elak non qilib yesa juda savobi ko'p bo'ladi deb e'tiqod qilmaydi Eylamasdan yegan odam u dini shu solar odam bo'ladi yo savobi kam bo'ladi deb e'tiqod qilmaydi yoinki eylamasdan yeyishlik savobi ko'p degan e'tiqod qilmaydi bu narsani dinga taalluqi yo'q bir odam e'lashlikdan maqsadi uni pokizaroq bo'lishlik ba'zi nopok narsalardan tozalash yoinki uni ichidagi kepak qismini olib tashlash Bu odatiy narsalarga qaraydi. Odatiy odatiy narsalar buni dinga taalluqi bo'lmaganligi uchun odatdagi istiro qilingan narsalar mumkin bo'laveradi. Shuning uchun yangi paydo qilingan narsalar bo'lgandan keyin bular bid'ati hasana deyishlikka ketgan. Yo'q, mutlaqo bid'at ma'nosini bunga iste'mol qilish to'g'ri kelmaydi. Unda hamma narsa birodarlar bid'atga aylanib qoladi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir bid'at zalolatdir deyaptilar bu haqda antum a'lamu bi shu'uni dunyakum dunyo ishlarini o'zinglar yaxshi biluvchiroq biluvchiroqsizlar dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bid'atning musulmonlar hayotida paydo bo'lishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bid'atning paydo bo'lishligidan ogohlantirdilar aytdilarki فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي sizlarni ichinglarda kim yashasa mendan keyin yashaganlar dedilar demak mendan keyin yashaganlar deb yaqin vaqtda paydo bo'lishligini ogohlantirdilar ko'p qarama qarshiliklarni ixtiloflarni ko'radi shu vaqtda meni sunnatimni mahkam ushlanglar va xulafo roshidinni sunnatini mahkam ushlanglar dedilar. Demak, sizlarni ichinglarda yashagan kishilar ko'p qarama-qarshiliklarni ko'radi dedilar. Bid'atning tez paydo bo'lishligiga ishora qildilar. Bid'atning paydo bo'lishligiga ba'zi bir sabablar bo'lishligini bilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam abdulloh ibn masud rivoyat qiladilar خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراط مستقيما إلى آخرها bir chiziq tortdilarda mana ollohni yo'li dedilar va shu xatning har tarafiga kichkina xatlarni chizdilarda o'ng va so'l taraflariga va aytdilarki mana bu yo'llarni har birini ustida shayton bor dedilar shu yo'lga chaqirib turadi dedilar va mana bu oyatni o'qidilarki bu meni yo'lim deb e'lon qiling to'g'ri bo'lgan holatda shu yo'lga ergashinglar boshqa yo'llarga ergashmanglar sizlarni ollohni yo'lidan tarqatib yuboradi dinda bid'atning paydo bo'lishligining sabablari din hukmlarini bilmaslik bo'ladi birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdilarki bu turiga innalloha la yaqdibul ilma intiza'an yantazi'uhu min al ibad ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا alloh subhanahu va taolo ilmni odamlarni qalbidan sug'urib tortib olmaydi ya'ni ilmni ko'tarilishligi ertaman tursa odam olimlar ilmsiz bo'lib qoladigan holat bilan bo'lmaydi Alloh ilmni bunday qilib olmaydi, lekin ilmni ulamolarni jonini olishlik bilan oladi. Ulamolar yo'qala boshlaydi. Kitobi sunnatni biladigan ulamolar kamayib boradi. Hattoki Alloh taolo biror bir olimni qo'ymaganda odamlar o'ziga johil kishilarni peshvo qilib oladi. U johil kishilardan suollar so'raladi. Ular ilmsizlik bilan fatvo beradi. hech qaysi kitobi sunnatni bilmaydigan kishilar peshvo bo'ladida ulardan so'ralsa fatvo beraveradi o'zlari ham adashib boshqalarni ham adashtiradi mana bu birinchi bid'atning paydo bo'lishligiga sabab shudir birodarlar din hukmlarini bilmaslik bid'at bilan qarama qarshi ish qilolmaydigan narsa ilm va ulamolardir. Va bu ulamolar deyishlik bilan shuni aytmoqligimiz kerakki, amal qiladigan ulamolardir. Ilm bilan amal qiladigan ulamolar yo'qolishligi bilan bid'atga nihoyatda rivojlanadigan bir sharoit vujudga keladida, shu bid'at rivojlanaveradi. Ikkinchi sabab havoga ergashishlik. kitobi sunnatdan havosiga burilgan odam albatta adashib ketaveradi kitobi sunnatdan boshqaga burilgandan keyin agarki aqliga suyangan bo'lsa ham kimga biror bir kishiga suyangan bo'lsa ham havosiga suyanadi qur'oni karim alloh subhana va taolo qur'oni karimda فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا laka فَاعْلَمْ annama yattabi'una أَهْوَاءَهُمْ agar sizga ijobat qilmasa deyapti alloh taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ijobat qilishmasa odamlar deyapti ular shuni bilingki havolarga ergashgan boshqa narsaga emas birodarlar kim rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'lini qabul qilmabdimi havosiniga ergashgan odamdir olloh buni qur'onda aytyapti va eng adashgan odam ham shudir ollohni hidoyatini qo'yib havosiga ergashgandan ko'ra adashganroq kim deyapti shuni yaxshi bilib kim rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmasa havosiga ergashgan va odamlarning ichida eng adashgani shu odamdir qur'oni karimda alloh taolo havosiga ergashgan odamlarni havosini o'ziga ma'bud xudo qilib olgan kishilar deyapti mana bu havosini o'ziga ma'bud qilib sig'inayotganlarni ko'rmaysizmi deyapti alloh taolo ba'zi kishilarga aytilsa biz ma'bud qilib xudo qilganimiz yo'q deyapti alloh taolo uni rad qilyaptiki kim havosiga ergashgan bo'lsa havosini o'ziga iloh qilib olgan odam deyapti وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله qaysi bir odam havosiga ergashgan bo'lsa olloh rasulini so'zini qo'yib bu odam qulog'iga ham haq kirmaydi va qalbiga ham haq kirmaydi haqni tafakkur qilishlikdan mahrum bo'ladi haqni qalbi qulog'i eshitishlikdan mahrum bo'ladi va shu bilan birga haqni ko'rishlikdan ham mahrum bo'ladi olloh Alloh uni havosiga ergashganligi sababli uni qulog'ini muhrlab qo'ysa, qalbini muhrlab qo'ysa, ko'ziga parda jaholat pardasini ko'rib qo'ysa endi uni ollohni shunday qilib qo'ygandan keyin kim hidoyat qiladi shuning uchun havosiga ergashgan odam bilan munozara qilishlik u janjaldan boshqa narsani paydo qilmaydi birodarlar avvalo kitobi sunnatga ergashaman degan narsani davo qilolmasligi kerak agar shu kitobi sunnatdan haq chiqsa men ergashaman degandagina un bilan bir munozara qilib haqqa yo'llasak bo'ladi bo'lmasam olloh uni qalbiyu ko'ziyu qulog'ini muhrlab qo'ygan u haq kirmaydi birodarlar uchinchi raylariga tarafkashlik qilish ba'zi bir kishilarniga tarafkashlik qilish hammani o'zini mahallasida katta bo'lgan shu mahalladagilarni o'ziga qilib qilgan shu bilan boshqa narsa yo'q birodarlar shu ra'yidan boshqa narsaga ergashmaydi alloh subhanahu va taolo bularni o'zini kalomida xususan otalarimiz bilmaganmi deganlarni ularni malomat qildi mazammat qildi وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا olloh tushirgan narsaga ergashinglar desa yo biz dadalarimiz qilib kelgan ishni qilamiz deyishadi mana bu bid'atning sabablarining uchtasi mana bu narsa rivojlangan narsa hech kim o'zini dadasini xato qilgan deb aytolmaydi hatto buni bidatkorlar buni yaxshi bilishadida to'xta deydi sen dadangni adashgan deysanmi deydi unda munozarani bu maydonga olib kirmaslik kerak oldin biz olloh rasuli nima ekanligi nima buyurganligini bilib olaylik keyin dadamni adashganligini keyin masalasini hal qilamiz deylik bo'lmasam yo dadangiz adashgan bo'lishligi kerak billah ya Alloh rasulini adashgan deish kerak. Bu yerda bir masala qattiq buyog'i birodarlar. Shuning uchun Alloh rasuli tarafidan bir hukm kelganda biz boshqalarni adashsa adashmasini qo'yaylik. Alloh rasulining buyrug'i kelganda qabul qilaylikda Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarni agar xato qilishgan bo'lsa mag'firat etsin deb duo qilaylik. bizga alloh subhanahu va taolo والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم deb bizga ta'lim berdi biz o'tgan odamlarni adashdi adashmadimi masalasini bu yoqqa qo'yaylikda olloh rasulini buyrug'i nima deb tekshiraylik buyurgan buyruqni qilaveringda agar o'tgan kishilar adashgan bo'lsa buni qilmagan bo'lsa alloh subhanahu va taolo gunohlarni kechirsin deb duo qilamiz to'rtinchi bid'atning paydo bo'lishligi kofirlarga o'zini o'xshatishlik bilan paydo bo'ladi bu eng xatarlik yo'ldir abu voqidin laysiy rivoyat qiladilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ila hunayni ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن يعني إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم imom termiziy rivoyatlari abu voqidini laysiy aytadilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hunaynga chiqdik biz yangi musulmon bo'lgan vaqtimiz edi mushriklarni bir daraxti bor ediki shu yerga kelib o'tirib shu yerda qurol aslahalarini shunga bog'lashib qo'yishardi buni zotu anvob deyilardi biz ham bir sidra shunday daraxtni oldidan sidr daraxtini oldidan o'tdikda shunda yo rasululloh bizga ham shu ularni o'zlari bir maxsus borib o'tirishib shu yerda qurollarni osib kelishadigan bir bizga ham zoti anvos bizga ham qilib bering deyishdi işte. shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar dedilar yangi musulmon bo'lishgan edi bu avvalgilarni yo'li dedilar ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki dedilar bu so'z banu isroilning musoga aytgan so'zining ayni o'zi deyishdi dedilar ular banu isroil muso alayhissalomga xuddi sizlar kufr daryosidan salomat chiqib islom najotiga o'tuvdinglar banu isroil ham nilning balosidan shunday chiqishgan edilar nil daryosidan salomat chiqishgan edilar salomat chiqib ollohni ne'matini ko'rishganlaridan keyin bo'zakka ibodat qilayotganlarni ko'rib bizga ham uni bularning ma'budiga o'xshagan bir ma'bud qilib bering deyishdi işte. ana shu so'zning ayni o'zi dedilar mana bu so'zda <clears throat> ular bir ma'bud qilib bering biz shu yerga sajda qiladigan bo'lsin deyishmagan edi kofirlarning bir sayilgohiga o'xshagan bir joy bor edi bizga ham shunaqa maxsus joy qilib bering deb talab qilishgan edi ba'zi bir kishilarga bu narsa islomda yo'q bu narsa sig'inish bu bu shirk bu desa biz sig'inyapmizmi ibodat qilib buni biz iloh deyapmizmi deyishadi masalan Allohdan boshqani nomiga so'yib bo'lmaydi desa, men Allohning nomidan boshqaga so'yib, men ibodat qilyapmanmi deydi. Ibodatning ma'nosi nima? Ibodat savob bo'ladigan narsani ibodat deymiz. Bu qo'yni so'yishingizdan biror bir savobni ham umid qilasizmi desa, u savobni umid qilish yoda tursin, bu bilan men jannatni xohlagan darvozasidan kirishlikni umid qilaman deydi. shunchalik katta bundan keyin gunohim bor deb o'ylasam ham gunohkor bo'laman deydigan darajada davo qiladi ibodat mana bu narsa sig'inish bo'lmasdan nima narsa bu shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisni davomi boshqa rivoyatlarda avvalgilarning yo'liga ergashasizlar dedilar hatto shunday oyoq kiyimni bir poyi ikkinchi poyiga to'g'ri kiygandek sizlarni qilgan ishinglar o'tgan banu isroil adashgan toifalarning yo'liga o'xshab ketadi dedilar hatto hadisni sarohat iborasi shu bo'lgan keyingi boshqa rivoyatlarda o'zining eng yomon gunohlarni qilgan millatlari topilgan bo'lsa sizlarda ham shu topiladi dedilar shuning uchun bizda ko'p kishilar nima uchun boshqalar birovni tug'ilgan kunini nishonlanishadiyu bizdagi ulug' sahobalarni kunini tug'ilgan kunini nishonlash yo'q biz ham bir o'zimizning ulug' zotlarimizni tug'ilgan kunini nishonlaymiz deb darrov biz bir narsa paydo qilib olamiz va buni ibodat tusiga kirgizib odamlarga e'lon qilamiz mana bu narsa bid'atning paydo bo'lishlik sabablaridandir birodarlar hamiyat boshqalarning qilayotganini biz ham o'zimizga xos boshqacharoq bir o'zi islomiy shaklda deb aytay deb odamlarni o'zini tabiri bilan aytganimizda islomiy shaklda qilolamiz deydi ular deydi mast qiluvchi ichimliklarni qator qilib qo'ygan bo'lsa biz deydi halol narsalarni qo'yib turib qilamiz deydi mana bu narsani natijasida bidat paydo bo'ladi mana bu hamiyat orqali paydo bo'lingan bidat xatarli yo'ldir birodarlar shuning uchun buni asli o'zi tashabbus bil kuffar bu kofirlarga o'zini o'xshatishlik orqasida bo'ladi agar birodarlar har bir kishini tug'ilgan ulug' kishini tug'ilgan kuni bo'lsa bu hamma odamda o'zini mahallasini ulug'i bor shaharini ulug'i bor har ulug'lar ko'payib ketadida bu uch yuz oltmish kun yetmay qoladi birodarlar shu bilan odamlar hamma hayoti tug'ilgan kunni nishonlashga chiqib ketadi jamiyat bir ma'nosiz bir jamiyatga bo'ladi birov o'nga kirganligi 20 ga kirganligi 30 ga kirganligi bu narsani nishonlanishlarini ko'rib turib musulmonlar ham shaxsiy hayotni hammasi chapani til bilan aytganimizda hayotni hammasi to'stinba chiqib ketadi hech bir ma'no qolmaydi ana rasululloh sollallohu alayhi va sallamni muhabbat izhor qilishlik yoki sahobalarga muhabbat izhor qilishlik u xohlagan umrida yemagan narsalarni oldiga qo'yib ash kuni ziyofat qilishlik bilan katta narsani muhabbat izhor qilmoqchi bo'lmasin birodar u ham lazzatli narsalarni yeb ham o'zini hali xohlagan narsasini hayotida yemagan narsalarni paydo qilib turib shu bilan o'zini muhabbatini izhor qilmoqchi bo'lmasin haqiqiy muhabbat qilaman degan kishilarga ollohni yaxshi ko'raman degan kishilarga alloh subhanahu va taolo قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم agar ollohni yaxshi ko'rsanglar deng menga ergashinglar deng ergashing rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilsangiz imom molik mana Madinadagi eng faqih ulamolardan bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishlikda juda namuna bo'lgan kishi bulardan bo'lganlar. Sahobalar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qilishganlar, u kishiga ergashganlar, har bir amallarini shu kishining buyruqlariga muvofiq qilishganlar. Tobiinlar ergashganlar. Imom Malik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir hadislarini rivoyat qilayotsalar ranglari o'zgarib ketar ekan va tahorat qilgan holatda qiblaga qaragan holatda liboslarini to'g'rilab xushbo'ylanib turib bitta hadisni o'qib berar ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisni aytdilar deb birov aytib qolsa u kishini butun ranglari o'zgarib ketar ekanlar hattoki imom molikni oldida bir hadisni rivoyat qilgani hammalari qo'rqar ekanlarki bu kishini hollari o'zgarib ketadi deb shunda so'rashdilarki bunchalik siz o'zgarasiz deganlarda men ko'rgan narsani ko'rganingda bu narsaga ajablanmasin degan ekanlar nimani ko'rgansiz degan juda ozlarda bir hadisni rivoyat qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomlarini bersa u kishi engishib qolar ekanlar holatlari shunday o'zlarida quvvatsizlanib shunday engishib qolar ekanlar yig'ib tutib ketar ekanlar o'zlari nihoyatda bakson bir shirin odamlarni kuldirib yuruvchi kishi bo'lishliklariga qaramasdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nomlarini eshitishlari bilan yig'itib o'zlarini tutolmay qolar ekanlar u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilishlik yoinki sahobalarga muhabbat qilishlik u kishini tug'ilgan kunlarini nishonlanishlik bilan bo'lmaydi birodarlar islom ummatining peshvolari sahobalar tobiinlar bidatga nisbatan qattiq turishganlar أم الدرداء رواية لدلركي قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا إمام بخاري رواية لدلركي أم الدرداء لدلركي من أردنجي أبو الدرداء يعني ترمش أرطالرنا كريالينا g'azab bilan kirib keldingiz dedilar men aytdimki nimaga g'azablanyapsiz desam sahobalardan abu dardo rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilgan ishlaridan qolgan biror narsani bilmayapman magar jamoat bilan namoz o'qib turib xolos qoldi degan ekanlar shunga g'azablanyapman degan ekanlar imom malik oldilariga bir kishi keldilarda qayerdan ehrom bog'lay dedilar فقال من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tayin qilgan miqotdan ehrom bog'lang uzoqroqdan ehrom bog'lasamchi dedilar shunda imom molik men bunga maslahat bermayman dedilar ya'ni yomonan ko'rmaysizmi dedilar ya'ni buni maslahat bermasangiz buni ishni qilsam yomonan ham ko'rmaysizmi deganlarda akrahu alaykal fitna seni ustingda fitnadan qo'rqaman dedilar bir yaxshilikni men yana ham uzoqroqdan ehrom bog'lasam qanaqa bir fitna bor bu yerda yaxshilikni ko'p qilsa ham fitna bo'ladimi dedilar shunda فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم alloh subhana va taolo mana bu joyda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga qarama qarshi ish qilganlar fitna yetib qolishlikdan ehtiyot bo'lishsin yoyinki alamlantiruvchi azob yetadi ularga mufassirlarning ko'plari fitnani dunyoda deyishganlar qaysi millat qaysi jamoada rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyrug'i tark qilingan bo'lsa unga fitna yetadi yoinki yoinki alamlantiruvchi azob bu oxiratdagi deb shunday deyishgan ekanlar وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم bundan katta qaysi fitna borki sen rasululloh sollallohu alayhi vasallam xoslanmagan bir ishni sen xos qilib qo'yyapsan ya'ni boshqa yerdan ehrom bog'lash kerak deb o'zingcha bir yo'l tuzyapsan dedilar Bundan murad birodarlar boshqa uzoqroqdan ehrom bog'lasa, ehromni ehrom bo'lmaydi degani emas. O'zining har bir amalini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyrug'iga muqayyat qilishlikka harakat qilmoqlik kerak. Bismillahirrohmanirrohim. rohmanir rohim. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ning ba'zi bir manoqiblaridan o'qib beraman. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytlarki, من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان kim ruma qudug'ini kavlasa shunga jannat dedilar usmon roziyallohu anhu shu quduqni kavlab ollohni yo'lida shuni vaqf qilib qo'ydilar hattoki rivoyat qilinadiki Usmon radhiyallohu anhu shu quduqdan suv ichishlik yo o'zlarining markablarini sug'orishlik navbat to'g'ri kelib qolsa shu odamlarni oldiga o'tmasdan navbatlarini kutib turar ekanlar deb rivoyat qilinadi shu amalim olloh uchun bo'lmagan bo'lib qolmasin der ekanlar olloh uchun qilganman shuning uchun bu men kavlab butkizgan quduq degan narsa hayolimga kelib qolmasin der ekanlar jaysul usro deyiladi Tabuk g'azotida nihoyatda bir kambag'al bo'lishganlar sahobalar. Xurmo Madinada pishgan vaqti bo'lgan Madinadagi kishilarning asosiy daromadlari xurmoni sotishlik bo'lgan. Shu xurmoni sotishlik keyin daromad qilishardilar. Xurmo uzilmagan, pishib turgan Ramazon sharif bo'lgan Tabukka jihodga ketayotganlarda kim shu jaysh lashkarda ko'p jihozlar bo'lmagan shu jihozlar bilan kim jihozlasa jannat unga lozim dedilar usmon roziyallohu anhu shu yerda hammalarini markablar bilan hamma narsalari bilan jihozlaganlar jannat lozim bo'ladi deb usmon roziyallohu anhu shu mukofotni olgan ekanlar usmon roziyallohu anhuga rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki jobir ibn abdulloh rivoyatlari anta fid dunya va anta fil akhirah." dunyoda ham oxiratda ham do'stimsiz degan ekanlar hozirgi mana jaysul usra tabuk g'azotidagi voqeada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam minbarda turib deydilar "Abdurrahmon ibn habbobin silamiy jayshul usraga targ'ib qildilar, ya'ni shu jihozlashlikka. Hech kim ijobat qilmadi, men deyolmadi. Ya'ni moli davlatlari yo'q edi hech kim. Usmon roziyallohu anhu o'rinlaridan turib, "Ya Rasululloh, men 100 ta tuyani egar hamma narsalari bilan, jihozlari bilan 100 ta tuyani tayyorlab beraman" dedi. Birodarlar, bu chakana miqdorli narsa emas bu. yana targ'ib qildilar hech kim ijobat qilmadi usmon roziyallohu anhu yana o'rinlaridan turib men ikki yuzta tuyani jihozlab beraman dedilar yana targ'ib qildilar hech kim ijobat qilmadi usmon ibn affon turdilarda yo rasululloh men uch yuzta tuyani jihozlab hamma narsasi bilan jihozlab beraman dedilar abdurahmon ibn habbob sulamiy aytadilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'llariga uni ko'rib turgandek nohozir qo'llarini bir ishora qilib turganlarda usmon roziyallohu anhuga ishora qilgan ekanlarda qarab ma ala usmana ma amila ba'da al yawm endi usmon butundan keyin qana qilib yashasa yashasin degan ekan. Bugundan keyingi uni bir amalini buni e'tibori yo'q degan ekanlar. Ishi hal bo'ldi hozir degan ekanlar. birodarlar bu narsani ko'z oldingizga keltirolmaymiz biz og'ir soat jonini tikkan sahobalar unaqa ko'z hozir ham aytishimiz mumkin biror bir din yo'lida kim yordam qilolmaydi biror bir muhtoj kambag'al odam bor desa bir odam bir molini o'n mingdan birini berishligi mumkin lekin u soatda hech kim bo'lmagan hech kimda hech narsa bo'lmagan mana shu soatda qiyin soatda bunday deyishlik hozirgi aytilgan miqdorni bunday deyishlik qalbida endi shunday desa u odam yomonlik qilmaydigan odamgina shunday bo'lishligi mumkin birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam fitna haqida zikr qildilar deydilar kabibni o'jara roziyallohu anhu fitnalarni yaqin kunlarda fitnalar boshlanib qoladi dedilar shunda bir kishi ustiga bir narsa yopingan bir kishi o'tib qoldi shunda aytdilarki mana bu va buning ashablari bunga ergashganlar haq ustida bo'ladi shu fitnalar bo'lganda dedilar فقام إليه رجل فأخذ بمنكبه واستقبل بوجهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا قال نعم فإذا هو عثمان bir kishi o'rinlaridan turdilarda shu ustiga bir narsa yopingan kishini kim deb ko'rinmay turganda yelkalaridan ushlab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab mana shu kishini aytyapsizmi haqqa bo'ladi fitna bo'lgan kunlarda deb deganlarda ha dedilar qarasam boshlarida ya'ni mana arab xalqlari ko'proq ro'mol istig'idan saqlash yopinib yurishadi bunday ko'tarib qarasan usmon roziyallohu anhu ekanlar haqiqatda ham usmon roziyallohu anhuni davrida fitna bo'ldi islom xalifasini vahshiyona dinning buzg'unchilari abdulloh ibn saba sahyuniyni buni odamlari rasululloh sollallohu alayhi vasallamning madinalarida u kishining haramlarida bu kishining eng ulug' kishini Qur'on tilovat qilib turgan vaqtda fitnalar bo'lib bu kishini so'yib yuborishdi. Mana shunda fitnalarda gapirib, mana bu va uning ashablari haqqa bo'ladi dedilar. Qarasam Usmon roziyallohu anhu ekanlar. Uchrashgan edilar. Islomning xalifasiga qiz ko'tarishlar bilan najot topolmaysizlar alloh subhana va taolo sizlarga najot bo'lmay qoldi dedilar allohning mo'jizasi sodir bo'ldi mana birodarlar musulmonlar qaytib najot topisholmay qoldilar oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki bu kishi aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir kishini haqqiga duo qilganlarni ko'rmadim. Magar Usmon ibn Affonning haqqiga duo qilganlarni ko'rdim degan ekanlar. U kishini ko'rdimki, duo qilayotganligini Usmon ibn Affonning haqqiga qo'llarini ochib shunday ko'tardilarki, mana bu joylari ham ko'rinib turadigan darajada qo'llarini ko'tarib duo qildilar. bir kishini haqqiga duo qilmagan edilar shu usmon ibn affonni haqqiga duo qilgandilar deb oysha roziyallohu anhu aytadilar hammani umumiy duo qilardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam usmon ibn affonni haqida bayatur rizvonda makkaga keldilar makkaga kelganlarida hudaybiyda turganlarida yo'llarini mushriklar to'sishdi makkaga haj qilishlikka yo'l berishmadilar Allohning buyrug'i bilan Hudaybiyada qoldilar. Shu sulh tuzishlik uchun Usmon ibn Affonni Makkaga kirgizdilar. Makkaga kirganlarida Usmon ibn Affonni o'ldirildi degan xabar tarqatildi. Mushriklar fitna qilishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam daraxtga suyanib o'tirgan holatda hammalaridan mollarini, jonlarini Allohning yo'liga tikishlikka bay'at olishdi oldi. Alloh rozi bo'ldi shu bay'atni qilgan kishilardan. Usmon ibn Affon tirik edilar. U chizib gapida. Shunda bu gap Usmon ibn Affonni tiriklik tarafini hisobga olib turib aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, biyadihil yumna hadihi yadu Usmana fadaraba biha ala yadihi. Va qala hadihi li Usmana. Aytdilarki, mana bu dedilar o'ng qo'llarini ko'tardilarda bu Usmonni qo'li dedilar va chap qo'llariga shunday bog'ladilar bog'lab turib mana bu bay'at Usmonni bay'ati dedilar o'ng qo'llarini ko'rsatib Usmonni qo'li mana bu meni qo'lim deb turib bay'atni ko'rsatdilar Usmon ibn Affon tiriklar qaytib chiqdilar hatto birodarlar haj qilishi tavof qiloling endi sizga sharoit bo'ldi ular tavof qilmasdan ketishadi siz tavof qiloling kabatullohni deganlarda men tavof qilmayman rasululloh tavof qilmasilar deb tavof qilmasdan chiqib ketdilar la atufu la ahujju va rasululloh rasululloh sollallohu alayhi vasallam رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عثمان بن عفان وفي يدها مشط فقالت خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا رجلت رأسه فقال كيف تجدين أبا عبد الله قلت كخير الرجال قال أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkita qizlarini Usmon ibn Affonga berganlar. Avvalgilari Ruqiyya, keyingilari Ummu Gulsum. Ruqiyya roziyallohu anhoni berganlarda vafot topib ketdilar vafot topganlaridan keyin ikkinchi qizlarini ham nikohlab qo'ydilar ikkinchi qizlari ham vafot topdi aytdilarki uchinchi qizim bo'lsa ham usmonga berardim dedilar mana bu yerda ruqiya birinchi qizlarini turmushga berganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruqiya qizlaridan xabar olib keldilar kelganlarida qo'llarida ruqiyani qo'llarida taroq turgan edi ya'ni u aytadilarki ruqiya roziyallohu anhu aytadilarki hozir rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni oldimdan chiqib ketdilar men sochlarini tarab qo'ydim shunda so'radilarki abu abdulla usmon ibn affonga seni turmushga berdim sen rozimisan deganlarda eng yaxshi odamlardan ekan dedim deydilar. Shunda aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam akrimihi hurmat qilgin dedilar. Chunki ashablarining ichida axloqda menga eng o'xshagan kishi Usmon ibn Affon dedilar. Birinchi qizlarini turmushga berganlarida aytgan ekanlarki, Abdulloh ibn Abbos rivoyatlari أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أوحى إلي أن أزوج كريمة عثمان alloh azza vajalla menga vahiy qildiki qizimni usmonga berishlikka dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydilar abu umoma arhamu هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وذكر حديثه وقال في آخره إن أشد هذه الأمة بعد نبيها حياء عثمان بن عفان حياء rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki payg'ambardan keyingi bu ummatning eng rahmdili abu bakr roziyallohu anhu degan ekanlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatga eng rahmdil bo'lgan kimsa abu bakr degan ekanlar roziyallohu anhu bu ummatning payg'ambardan keyingi eng hayolisi usmon ibn affon degan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahli jannat ekanligini xabar bergan o'n kishining bittalari usmon Osmon ibn affon roziyallohu anhu bo'ladilar alloh subhanahu va taoloning roziligi bo'lsin bu butun sahobalardan rozi bo'lsin sahoba ikromlar hammasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu fidoyi ashoblari bo'lishganlar mana avvalgi darslarimizda shuni aytdikki hozirgi vaqtdagi yetmish ikkita toifaning ba'zi bir toifalari borki ashoblarni so'kishadi bular nihoyat darajada ashoblarni so'kishlik bilan muttafaqun alay bular hammasi dindan chiqishadi birodarlar shuning uchun ashob ikromlarni birortalarini agar so'kishsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man qilgan ishni qilishadilar aytib o'tdiki, ashoblarimni so'kmanglar deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar uhud tog'icha oltinni bersanglar olloh yo'lida ularning bir hovuch berganiga barobar bo'lmaydi deb ogohlantirganlar ashobi ikromlarning asli fazoillarni berishligidan ham maqsadimiz shu maqsaddaki biz ashoblarning sifatlarini o'rgansak o'zimizni shularga muqayyat qilishlikka harakat qilamiz va ashoblarga bo'lgan muhabbatimiz oshadi ularning fazilatlari u boshqalar bayon qilayotgan mubolag'a holatdagi fazilatlar emas birodarlar voqeiy bo'lgan holatni paydo qilishlikdir boshqalarning yozgan qahramonlari hammasi birortasi to'g'ri chiqib qolmasa qolgan hammasi kibr mubolag'alardan iboratdir birodarlar shuning uchun bizning masalan rivoyatlarda keltirilgan narsalar hammasi sahih rivoyatlarni iloji boricha kim tarafidan bo'lgan rivoyatlar bilan ashoblarning fazilatlari haqida o'qib berilyaptiki bu narsani g'animat bilmoqligimiz kerak alloh subhanahu va taolo ashobi ikromlarni hammalariga alloh taoloning rizosi bo'lsin tobiinlarga alloh taoloning rahmati rizosi bo'lsin o'tgan mo'min ajdodlarni alloh taolo rahmat qilsin bizlarni ham alloh taolo o'zini rahmatidan mahrum qilmasin alloh subhana va taolo hammamizni shu ashobi ikromlarga tobeinlarga ergashishlikka alloh taolo hammamizga tavfiq bersin sallallohu taolo ho'p bu yerda bir kishi id namozi juma kuniga to'g'ri kelsa shunda biror qurbonlik qilinsa bo'ladimi deb biz shuni aytamizki id qaysi kunga to'g'ri kelishligi bilan ishimiz yo'q ayt qaysi kunga qaysi yilda to'g'ri kelsa ham biz birinchi ikkinchi kunlarida bu qurbonlik ayomi tashrif kunlarida qurbonlik qilaveramiz juma kuni bo'lsa juma kunida lekin yana aytib o'tganmizki juma kunida ozon aytilingandan keyin bu ozondan keyin bay oldi sotdi qilishlik mumkin emasligidan kelib chiqqan odamlar shu jumagacha so'lmay turgin deganligi shunaqa bo'lmasa jumada ozon aytayotganda ham odamlar tiriklik qilaveradi shunaqa bo'lib qolmasin deb ehtiyot uchun aytilingan juma kuni qurbon ayidi bo'lsa hajji akbar bo'lmaydi arafa e'tibor al hajju arafa dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam arafa kuni jumaga to'g'ri kelsa hajji akbar bo'ladi buyerda qator namozlar haqida ko'p so'ralibdi biz avvalgi darslarimizda ko'p javob berganmiz birodarlar masalan bir odam o'zini ayolini janjallashgandan keyin deb so'rabdi taloq qilaman yo javobini beraman deb qattiq niyat qilgan bo'lsa keyin bir bo'lib ketishib qolsa shu achchiq ustidagi agar niyat qilgan bo'lsa birodar u hech qanday niyatga javob bermaydi ichidagi narsaga lekin o'zi eshitadigan darajada gapirib qo'ysa birov eshitmasa ham taloq bo'lsa taloq oladi gunoh bo'lsa gunohkor bo'ladi odamni diliga kelgan narsalar dunyodagi hamma yaramas narsalar ham diliga kelaveradi bunga inson javob bermaydi alloh taolo toqatdan tashqari narsaga bandani taklif qilmadi endi joy namoz o'qilib bo'ladimi deb so'radilar joy shu o'sha arabistondan kelgan joy kabatullohni rasmi bor shuni oyoq osti qilib ustiga chiqib shu bosilishlik sal ehtiromga zid bo'lib qolmasin degan ma'noda aytilgan bir odam bu kabatullohni e, shaklini oyog'ini tagiga qo'yib hech kim ibodat qilmaydi endi u mabodo buni xorlayman degan odam qur'onni ham xorlaveradi varog'larini irgitib u namozni ham boshqa narsani hamda lekin uni u bir odamni xorlashligi bilan u mumkin emas bo'lib qolmaydi mo'min odamni qalbida kabatullohni albatta oyog'ini ostiga qo'ymaydi hech qachon Buni besh vaqt namozga beshta tahorat qilish so'rabdi. Tahoratni ya'ni doim qilib o'qishlik eng yaxshi savoblarga kiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, gunohlarni kaforat qiladigan, hasanotlarni ziyoda qiladigan narsaga bering dedilar Deganlarda, bering deganlarda ikroh qiyin vaqtida tahorat qilish va tahoratni komil qilish dedilar. Ya'ni har namozga tahorat qilish sal odamga malolati kelib qolgan vaqtda malolatni tashlab, xususan sovg'alarda tahorat qilib olib namoz o'qib olib keyin tahoratimni sindirarman bidyon qilib namoz o'qishlik makruhdir birodarlar tahorati aniq bo'lsa albatta esa unga lozim emas lekin tahorat qilib ko'proq tahorat qilib yurishlik bu hozirgi aytgan hadisga to'g'ri keladi shariatda haraj yo'q birodarlar shu qo'yni so'yishlik qaysi kun bo'lsa so'yishlikka ruxsat bo'lgan kunlarda xohlaganda so'yverishlik kerak afzal afzal emas deyishlik u masalan bir kishi o'zi qo'yni so'yishlikka qodir bo'lsa borib so'yib shundan bir e, iste'mol qilishligi sunnatga muvofiq bo'ladi ho'p o'zini nobud qilgan odamga ta'ziya bildirsa bo'ladimi deyilibdi o'zini nobud qilgan odamga shariati islomiyada ulamolar namoz janoza namozini o'qimaslik kerak deganligi bu siyosatdir birodarlar bormaslik afzaldir chunki o'zini hayotini nobud qilgan odamga siyosatan janozasini o'qimaslikka harakat qilish kerak lekin aslida o'qishligiga ruxsat bor lekin o'qimaslikka harakat qilishlik kerak hamma umumiy odamlar xususan katta hurmatli odamlar bormasligi kerak o'zini o'zi nobud qilgan odamga lekin janoza mutlaqo o'qib bo'lmaydi degan so'z emas ba'zilar deydilar bir hadisda ba'zi narsalar birov dardga davo debdilar shu durustmi dedilar albatta masalan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki har bir alloh taolo dardni yaratdi va dardga davo yaratdi davolaninglar demak u davo ba'zi narsalarni mana habbat savdo qora serdona sedana deymiz shu narsani o'limdan boshqa narsaga davo deb aytdilar shunga o'xshagan ba'zi narsalarni bir ovqat yeyotganlarda bir kishi kasalman dedi munondan yegin dedilar bu senga foydaliroq deb qo'ydilar ya'ni mizojingga shu foydaliroq dedilar shunga o'xshagan davo haqida davolanishlikka ma'mur bo'lganmiz lekin u narsa bizni davoga sabab deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak kasal bo'lsak shifoni olloh beradi degan e'tiqodda bo'lmoqligimiz bo'lmasam hozirgi topilgan dorilar bilan yer yuzida kasal qolmasligi kerak edi agar shu odam shu sabablar odamga shifo beradigan bo'lsa hozir hozirgi qadamimizda turgan kasalxonalar yo'qib ketgan bo'lishi kerak edi alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'lga hidoyat